Sibaba. Yeah. Benvinguts i benvingudes al nostre tercer programa eh, enteres Uh, us, uh, us presento uh, a, la uh, a la taula que tenim uh, al, meu, uh, al meu costat el, el, uh, el Mar Marc Atigau i uh, a l'altre costat el, el Ricard Tefa, l'Isma Hola. I, i, el, uh, i el Ricky. Hola. Bona tarda. Molt bona tarda. Un dia com Sant Jordi és un dia molt especial per Jordis i les Georgines. Un dia tan bonic, avui un llibre i una rosa en l'ambient de la festa de Sant Jordi. Sant Valentí és una celebració per a l'amor i els eh, enamorats, però tenen una cosa en comú, les roses. Passem a, eh, amb el veu nou de la llegenda de Sant Jordi i el Drac. La llegenda de Santa Jordina. En un temps molt, molt, molt llunyà, al poble de Montblanc, els montblanquins i les montblanquines vivien atemorits per un drac ferotge que feia mesos que voltava per la comarca. I no era un drac d'aquells petits que s'enfilen per les parets i volten per camps i jardins a l'estiu. No, era el pitjor drac que us podeu imaginar. Sabia volar, nedar i caminava i corria per terra. I quan s'enfadava, feia flamarades de foc per la boca que deixaven socarrimat qualsevol que es posés davant seu. Ningú s'atrevia a sortir de casa ni per anar a comprar el pa. El rei del poble estava desesperat. Li havien donat tot tipus de bestiar al drac per calmar-li la gana, però l'animal seguia amenaçant-los. Es pensaven que quan s'hagués cruspit tot el bestiar quedaria tip i se n'aniria, però no va ser així l'endemà de devorar l'últim animal, va tornar a sobrevolar el poble amenaçant tothom. Des de les finestres de les cases, els habitants veien que el drac bramava afamat i cremava boscos i camps. Hem de fer alguna cosa, senyor, va dir un pagès al rei. Si no actuem aviat, ens morirem tots. El rei es va reunir urgentment amb els ciutadans per mirar de resoldre aquella situació horrible i entre tots van decidir que cada dia entregarien un ciutadà perquè el drac se'l mengés. Sabien que era una decisió dura i cruel, però tenien l'esperança que allò calmaria el drac. I com ho farem? va preguntar una dona preocupada. Ningú vol ser devorat pel drac. La sort decidirà per nosaltres. No sé si és el més just, però no s'ha m'acut res més, va dir el rei. La gent de Montblanc va fer un silenci rotund, mentre el rei explicava com funcionaria el sorteig. El dilluns, el forner Josep fou el primer ciutadà que va ser lliurat a la ferotge bèstia, el dimarts tothom tenia l'esperança que el drac hauria quedat tip, però no va ser així. De remei, la llevadora va ser la segona a passar per les urpes del drac i el sorteig va continuar dimecres, dijous, divendres i dissabte. El rei creia que no estava fent les coses prou bé. Ja havien mort sis ciutadans i ciutadanes del poble i no havia servit de res. El setè dia, diumenge, Montblanc es va tornar a despertar amb el desig que el drac hagués tocat el dos, però la bèstia estava més enfurismada que mai. Avui farem l'últim sorteig, va anunciar el rei. Si demà el drac no ha marxat, haurem de canviar d'estratègia. Però el que el rei no podia imaginar és que aquell dia la mala sort recauria sobre ell i la seva família. La sort havia decidit que el príncep era la víctima següent. He de ser just, em dol com mai aquesta decisió, però és el torn del meu fill va sentenciar. Després d'acomiadar-se de tothom, amb llargues abraçades, el príncep va caminar fins a la cova del drac, mentre el poble contemplava tònic el sacrifici que estava a punt de succeir. De lluny se sentien els crits famolents de la bèstia. El príncep va fer el cor fort i es va disposar a entrar a la cova. Però de sobte, entre uns matolls alts, va aparèixer una jove cavalleressa del d'un cavall blanc. El príncep, impressionat, la va observar de cap a peus una armadura lluent, un somriure als llavis i una actitud de seguretat i victòria. No sé qui sou, ni què feu aquí, però fugiu ara mateix. Aquí dins hi ha un drac que se'n menjarà, va dir el príncep a la cavalleresa. Soc Santa Jordina i per això sóc aquí, per portar la pau al poble, va exclamar la jove. I tan bon punt acabada de pronunciar l'última paraula, la bèstia va sortir de la cova i va atacar-la a traïció. La jove va prendre la llança i va lluitar contra aquell drac miserable. A cap de poca estona, la cavalleressa va enfonsar la llança al cor de la bèstia, que va morir mentre li clavava una mirada desafiadora. Tant de bo haguéssiu aparegut abans, va exclamar el príncep. Aleshores, el príncep s'adonà que del regrot de sang del drac naixia un rosser amb unes roses d'un vermell preciós. La cavalleresa n'arrenca una, la més bonica de totes, i la va regalar al príncep. Tots dos van pujar dalt del cavall blanc i van tornar al poble, on els montblanquins i les montblanquines cridaven de joia i aplaudien amb força. Per fi, després de tant de temps, el poble havia vençut el gran enemic. Un dia com Sant Jordi, la literatura, els llibres són els més importants. És per això que el programa d'avui va relacionat amb el Sant Jordi, encara que Sant Jordi ja ha passat. Per nosaltres Avui aquí ho celebrem. Avui tenim una entrevista a un dibuixant important de Sabadell, Ricard F. Ens explicarà què és això de paper, seva, paper de seva. Tindrem, com sempre, les recomanacions del llibre i ens llegirà el conte que sempre porta la Núria Claell, el Marga Artigau, autor del llibre La Vigília, l'entrevistarem telefònicament Mencionarem el llibre que ha tret l'Anna Fiter perquè el pugueu llegir. Això és un tastet que us puc adelantar-vos i amb sorpreses que no us, que no us mm, podeu, no us podeu perdre. Una pastassa com Sant Jordi, els homes reben un llibre i les dones una rosa. Bona diada! Jordi, o no, no? També li regalem llibres a les noies i aquestes coses, no? Clar que sí. També, també. A mi m'agrada rebre roses per Sant Jordi. A mi també, clar. Clar eh que sí? Sí, clar. A continuació posem la cançó de Xiura a Arrels. tot anant a peu coix. És important que el cos ho vibri que és el cos que habiteu. Les teves cames que cremen com flames, proclames arreu, sou el que camineu. Balla amb mi, balla amb mi, balla amb mi, trepitja, gira amb mi, gira amb mi, gira amb mi, bota i mitja. Balla amb mi, balla amb mi, balla amb mi, fluida, salta amb mi, salta amb mi, salta amb mi, Quina cançonassa més guapa, no? Arrels, de xiula. Ben guapa, Jordi, ben guapa, com te l'has tirat? <laughs> moltes gràcies, moltes gràcies. Bueno, doncs ara eh, eh, el, el, mm, recomanar, eh, el, eh, la recomanació del, de, de, de l'Anna mm, Fiter es diu Doña Sancha de la Panxa la, la simnosis eh, Diego Sancha tiene mucha imaginación y es una gran lectora como su amigo Alonso. Vive, viven en un lugar de la, Mancha de cuyo nombre, en todo caso, Sancha tiene un, tambor mágico y, propone a Alonso salir a vivir aventuras. a lo mejor es, esta historia os suena, pero aquí con, con, conoceréis otra versión muy divertida. Anna, a, a la recomanació del llibre de, de, del David, mm, de, David Vila es diu Les sabates esbranades en la seva sinopsis diu així Les sabates esbranades és la història d'una colla d'amics que van es, es pertregarà a un Sabadell diferent i que, per tornar a la seva realitat, han de trobar tot de pistes que, que, que romanen ocultes en edificis emblemàtics de la ciutat. Mentre les busquen, coneixeran personatges il·lustres i, i, i reviuran fets històrics de gran rellevància i potser aconseguiran tenir un lloc un llaç invisible entre els dos sabadells. Sí, les sabates es, es, És una aventura de tot sabadellenca. A, a, a continuació escoltar, escoltarem la recomanació del llibre que ens porta el David Vila. Soc el David Vila i Ros, escriptor d'aquí Sabadell, i us vull recomanar un llibre per nens i nenes. Es tracta d'un àlbum il·lustrat. De fet, és un conte de, de Pere Caldés, el que segurament és el màxim exponent d'aquest gènere al nostre país i un dels referents mundials, sense cap mena de dubte, a l'hora de treballar el conte i el microconte. El que us recomano avui es diu Raspall, és un conte inclòs dins de les seves cròniques de la veritat oculta i N'han sortit diverses edicions com a àlbum il·lustrat. N'hi ha una especialment maca, amb il·lustracions de la Carme Soler Vendrell, i és una història, com totes les de Calders, amb molta fantasia, molta màgia, tot partint de fets aparentment intrascendents, quotidians, però que acaben transformant-se eh, de manera absolutament màgica. Per tant, per nens, per nenes, perquè els el pugueu explicar, o bé si ja saben llegir una miqueta, doncs perquè perquè vagin agafant aquest hàbit tan important de la lectura, jo us recomanaria aquest, aquest conte, Raspall, de Pere Caldés, amb il·lustracions de la Carme Soler Vendrell i que va publicar l'editorial Mars. Espero que el gaudiu. Ara, a continuació, escoltarem la, una, una cançó de Xiula fortíssim. quan sortim s'ha fet fosc, s'estava bé dins del teu cos. T'hem explorat de cap a peus, relaxat, no sentiràs més veus. Hem descobert en un instant les coses que t'estan passant i ens has donat motivacions per construir aquestes cançons si ara se't torça el llavi no vols que això s'acabi només has de xiular i et tornarem a visitar tanquem aquesta etapa t'hem tret alguna capa si tots som un i un som tots el que jo puc, tu també pots. Una aventura boníssima, podem aprendre moltíssim i vam estar pujant altíssim avui. Volem viatjar dintríssim al cos, resulta interessantíssim saber que ho tenim tot gravadíssim i estem Cercus que si ho descobríssim el món estaria connectadíssim Abans he dit eh, fortíssim i es diu furíssim. Sí, perquè és el disc es diu Dintríssim, que és un viatge a l'interior del cos humà, i llavors aquesta és l'última cançó del disc que es diu Furíssim perquè sortim del cos humà pel cul, per això fa un pet al final de la cançó. <laughs> ja l'hem sentit, no sabíem ben bé per què, però sí, sí, ha patat. <laughs> vale, a, ara a continuació tocarem el Marc Artigau, però abans per, per situar-nos posem en a eh, Anof del Mar Artigau. Marc Artigau i Caral, Barcelona, 1984. És llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l'Institut de Teatre de Barcelona. Com a autor, ha estrenat Caim i Abel. Biblioteca de Catalunya, 2016. Caixes. Sala Flyhard, 2015. Arbres. Sala Beckett, 2014. Aquellos dies azules. Círcul Maldà, 2014. Un mosquit petit. El TNC 2014. El balneari. Temporada alta 2013. Una nena nua, llepa-li la pell, llepa-li la pell a una nena nua. Assaig obert al Teatre Lliure 2010. A prop? Teatre del Micalet, València 2012. Ushuaia. Premi Ciutat de Sagunt 2008 i Accèssit Marquès de Bradomín 2008. Com a dramaturg ha treballat amb Julio Manrique a l'Ànec salvatge, Oriol Brogí a l'Orfra del clan dels Zao, Àngel Yasser al Petit Príncep o Juan Carlos Martel a Moby Dick, entre d'altres. S'han dut diversos premis literaris, el Premi Ciutat de Sagunt 2009 i el Premi Ramon Vinyes 2009. Per les Sense Ànima. El Premi Lluís Solà 2011. Per Formigues i el Premi Talúries de Teatre 2011 i Accèssit Marquès de Bradomín 2011 per Caixes. Ha publicat la novel·la juvenil Els perseguidors de paraules i amb el Jordi Basté, Un home cau, i en poesia, Primers auxilis, Vermella i Desterrats. Ha col·laborat en premsa i ràdio i actualment participa a El món a RAC1. digui'm. Hola, hola, hola Marc Artigau. Eh, sí, soc bona, jo. A la, bona nit. Estem bona aquí, nit. Estem aquí a, a, a, a la Diutrama, al programa de Entera't, i bueno, a, per començar, Marc, a, a, a, a, a, en, en, en quin moment en quin moment vas descobrir que t'agradava la, la literatura? Doncs mira, des de molt petit vaig veure que m'agradava molt llegir. El meu germà mitjà, jo sóc el petit de tres germans, em va començar a deixar llibres, que m'ho passava molt bé i vaig trobar que, que era molt divertit, molt divertit. Aleshores, jo volia compartir aquelles històries que m'ho passava també, ben aviat vaig tenir ganes de començar a escriure. I jo crec que va venir per aquí. Uh, per, eh, per què aquest ofici i no un altre? Perquè és el que em fa més feliç i perquè al mateix temps també és una necessitat per mi. Que Jo necessito escriure cada dia i al mateix temps m'ho passo molt bé escrivint cada dia. Per tant, les dues coses s'ajunten. Dedicar-te a aquesta feina, què, què et va aportar? Doncs mira, m'ha portat moltes coses. M'ha portat conèixer gent, m'ha portat conèixer més a mi, m'ha portat conèixer d'altres escriptors i llegir, i llegir llibres seus o conèixer escriptors que jo havia llegit i que això m'ha fet molt feliç. I jo crec que la ficció, les històries, ens ajuden a ser més empàtics. I jo crec que, que una mica m'ha ajudat també això. Uh Com va ser els teus inicis com a escriptor? Doncs jo vaig començar primer de tot publicant poesia. Publicava petits eh, publicava poemes, vaig guanyar uns primers premis literaris, mm -hmm. després vaig escriure teatre perquè jo estudiava a l'Institut del Teatre i ara actualment la poesia, tot i que al setembre trec un llibre que hi ha contes i poemes, n'estic escrivint menys i ara sobretot escric novel·la i teatre. Què ens pots explicar sobre la importància de la literatura, Marc? Doncs que jo crec que la literatura ens ajuda en moltes coses, ens ajuda a passar-nos-ho bé, ens ajuda a reflexionar, ens ajuda a entendre l'altre, i penso que la literatura eh, també fa companyia, i això és molt important, ens acompanya, no? i que les històries ens acompanyin és importantíssim. Eh, quins, quins valors consideres importants a l'hora de transmetre als nens i nenes el fet de llegir? Sobretot que s'ho passaran molt bé, jo crec que això és importantíssim. I més on avui en dia tenen tantes temptacions de pantalles, de mil coses. Passar-s'ho bé és importantíssim. I a partir d'aquí, tot el que ve eh, després amb la lectura. Ser crític amb el món, aprendre a entendre com funciona tot, però sobretot gaudir. De, si no és des del plaer, la lectura tampoc té cap sentit. Mm -hmm. quins, quins aspectes a nivell educatiu treballaries amb els nens i amb els nens a l'escola sobre la literatura? Quins aspectes, perdona? A, a, a nivell educatiu. Jo treballaria això, la, la comprensió lectora, el compartir les històries, el, quan acabem un, un llibre, quan acabem un conte, parlem sobre el conte. A tu què t'ha passat? Doncs jo m'he divertit. Mira, a mi m'ha agradat aquest personatge, a mi m'ha agradat aquest altre. I a partir d'aquest compartir, jo crec que la gent, i els nens i els adolescents, s'aproparien més a la lectura. Vale. Eh, què et va motivar a escriure aquest llibre? Doncs era una història que feia temps que tenia pel cap. Jo escric contes cada dia al, al programa del Jordi Basté, al Món Arracú, i a partir d'aquí vaig pensar què passaria si un dia un oient m'enviés, en, en aquest cas a mi, una carta sobre els contes que escric cada dia. I a partir d'aquesta idea escric una història d'un escriptor que no sóc jo i que comença a investigar en la història d'aquesta dona. Ah, com, com, és, eh, com ser que a, va ficar amb, amb el Jordi Basté? El Jordi Basté em va conèixer perquè va llegir una obra meva de teatre mm. i li va agradar molt i a partir d'aquí eh, ens vam posar en contacte i a partir d'aquí ja vam començar a parlar. Jo primer vaig fer una secció de llibres, després ja vaig fer un altre tipus de secció i finalment vaig fer els contes. Tot va venir a través del teatre, sí. Mm. Quin context li dones al personatge principal? Quin? Quin context li dones al personatge principal? Quin context, sí. dius? O quin, sí, eh, sí, eh, bé, Eh, jo el que, el que intento és que sigui algú relativament proper a mi, és a dir, algú que jo pugui entendre'l. Intento ser honest amb l'escriptura, amb això de, de posar-te en la pell de l'altre, però tampoc frivolitzar-ho, i intento, sobretot, intento que el lector el senti molt a prop seu, que sigui molt humà. Uh -huh. uh, quin, eh, quins, quins valors socials aporta aquest personatge? Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, jo crec que no, no te la sé respondre, aquesta. Sé que el personatge intenta sobreviure, intenta fer feliç, in, in, ser feliç, intenta fer feliç el seu germà, i jo crec que això és una mica el que fem tots, no? Eh, intentar cuidar la gent que tenim a prop. I, i, i, i, i quins valors ètics li dones al personatge? Quins valors ètics? Sí ostres, no ho sé, perquè el personatge a vegades fa coses que estan molt malament mm. i se'n molt ràpid. Eh, a mi m'agrada que el lector també s'emporti una contradicció, que a la vida no tots som bons al 100% ni dolents al 100%. La gent té els seus motius, té els seus dolors, les seves penes, i depenent de com gestiona això, és millor o pitjor persona. Mm. Quines, quines virtuts i quins defectes té aquest, uh, aquest personatge? Jo crec que d'efectes eh, té ira, té molta ràbia dins i no, no la sap gestionar bé. Vale. I això pot ser un problema. I virtuts jo crec que és bo, crec que és empàtic, crec que intenta ajudar la gent que té a prop. I la bondat per mi és la forma més alta d'intel·ligència. Uh mhm. -huh. eh, eh per, què, per què recomanaries a, a, el teu llibre perquè, perquè et, eh, et llegeixin? Bé, jo el recomanaria perquè penso que el lector s'ho pot passar molt bé, hi ha una història que és un thriller, anirà descobrint coses noves, perquè jo ho he patit, però també m'ho he passat molt bé llegint-ho, i perquè, com t'he dit al principi, crec que és bonic compartir les històries. Doncs, Marc Artigau, moltes gràcies per, per entrar telefònicament al nostre programa. I, moltes gràcies a vosaltres. I t'agraeixo molt. Molt bé. Molt Una abraçada ben forta. A tu, vinga, adeu. Que vagi bé. Adeu. A, a, a continuació a explicarà a, el conte la, la, la, la Núria Grey i el conte es diu El canvi de la Núria Grey i Coll. El canvi, de Núria Graell Coll. Un dia de primavera va trucar l'alcalde de Sabadell a detectiu Patufet. Tenien un problema ben gros des de feia un temps. Se'ls havia instal·lat un drac a les coves de Sant Albeguer, just a sobre de la bassa. Aquesta bèstia es dedicava tot el dia a voltar per la ciutat, espantant els sabadellencs i deixant anar uns rots i uns pets que feien una terrible pudor a sofre. Els de l'Ajuntament havien avisat una empresa antiplagues, anomenada Jordi Sant, que només es dedicava a clavar cop, cops d'espàs al pobre drac. I, és clar, això encara el feia enfadar més. Amb l'ajut de les botes d'en Petit Polset, els detectius van anar a veure'l. Després de cridar-lo, van dir que volien parlar amb ell. Ah, què voleu? va preguntar el drac. Com és que estàs tan enfadat? van preguntar els detectius. Oh, ja fa un temps que jo treballava. Em dedicava a engegar les calderes dels vapors textils quan s'apagaven, amb les meves flames. Però amb l'electricitat m'he quedat sense feina i no guanyo diners. Per això em van fer fora de casa meva i he hagut de venir a viure a aquesta cova. Jo vull ser amic dels sabadellencs, però amb aquestes males digestions que tinc... I ara, a més, m'envien aquest Jordi Sant, que no para de punxar-me amb l'espasa. Per què no intentes menjar més fruita i verdura, drac? li va preguntar en Patufet. És que no sé d'on treure'm de fruita i verdura. Oh, per això no hi ha cap problema. En Joan Tabella ho sap tot de les plantes i segur que et pot ajudar. Així, el drac va aconseguir que li deixessin un tros de terra al ripoll, a sota de Torre Romeu, i amb l'ajut d'en Joan Tabella i els seus amics va prendre crun real el seu propi hort. El drac va anar canviant de dieta i li van desaparèixer els gasos que li donaven tan mala vida. Al drac li va agradar tant la botànica que va plantar una colla d'arbres, flors, al bosc de Can Déu, a la Salut, al Parc Catalunya, al Parc de Can Gambús... En quant a en Jordi Sant, diuen que explica una història una mica diferent. Compten que va matar un drac d'un cop d'espasa, però jo suposo que és per fer-se publicitat de la seva pròpia empresa. Feliç Sant Jordi! Aquesta lectura és d'un conte de Núria Graell Coll. Eh, em... Podeu seguir eh, sintonitzant el radiodrama.cat a la Ràdio Lliure de Sabadell i ens podeu seguir en les nostres uh, vies de comunicació, que és el Facebook Entera't, el Twitter el crac són els nens, a l'Instagram Entera't i el nostre email és entera't2018 arroba gmail.com a, a, a, a continuació a, ah, farem l'entrevista al grup Xiula i que és una de les sorpreses que us, que us porto avui. Uh... Mm, bona, bona, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. Um, en, en, quin, en quin moment vas descobrir que, que, que volies dedicar-te a la música? Doncs mira, de petit sempre amb els amics i a la família meva i també jo anava al cau, sempre hi ha hagut una guitarra i sempre ens hem posat a cantar uh, per qualsevol cosa, saps? I llavors, a poc a poc, la música va començar a estrenar la meva vida d'una forma així doncs, molt normal. Uh mm-hmm. -huh. mm. Quin missatge vols donar a les teves cançons? Doncs quan composem cançons tots quatre, ens agrada molt barrejar temes de la vida quotidiana, problemes que poden tenir els nens i les nenes, els adolescents i les famílies, uh mhm. -huh. barrejar aquests temes doncs una mica amb, amb una cosa humorística, de poder-ne fer festa, de poder-ho encarar, no? Per això, bueno, ara per això parlem dels polls, doncs de l'alimentació saludable, dels mocs, de temes no, quotidians. La veritat és que eh, eh, eh t'he escoltat les cançons i m'agraden molt i, i, i, i, i expresseu sobretot això que, que ho trobo molt, molt, molt important. Gràcies, que bé, me n'alegra molt sentir-ho. Quin tipus de música t'agrada més tocar? A mi m'agrada molt la rumba. A mi m'agrada molt la rumba catalana, però amb xiula no tenim un estil de música prefixat. Si volem fer una cançó que l'emoció, per exemple, és ràbia, doncs fem heavy. Si fem una cançó que, el, que la temàtica és més amorosa, doncs fem pop. I llavors anem canviant el gust del tema. Uh mm-hmm. -huh. mm. Com veus la música d'avui dia? Així en general? Sí. Caram, quina pregunta més filosòfica que em fas. Mira. <laughs> doncs... Complicada, eh, aquesta? Doncs jo diria que la música ja ve sent eh, els últims anys, però jo diria al segle XVIII, XIX, XX, com una mica eh, el fil conductor del creixement personal dels pobles, no? Jo diria que la música ens acompanya en molts moments superimportants de la vida, la música és un mitjà però també és un fi, la podem cantar, la podem escoltar, ens ajuda a viure emocions i d'alguna manera et fa connectar com amb un espai, dintre teu que a vegades en paraules no és tan fàcil de, uh -huh. de mhm. connectar? Eh, deixo passar a la taula a, als meus companys si, si volen fer preguntes a, a tu. Vale, gràcies. Bueno, preguntar el tema de, dels bolos, què és el que més us agrada tocar en directe, quin, quin bolo potser recordeu amb més, amb més tendresa o amb més carinyo? Doncs nosaltres, clar, som una mica tot terreny perquè així fem bolos a escoles um, per totes les edats, com podem fer ara avui en dia, per exemple, hi ha molt festival que tenen el seu racó familiar infantil i a poc a poc s'està dignificant molt el panorama familiar i és molt agraït poder anar a un clownia, que tenim el bioritme, al teatre grec i cada festival doncs té com una mica la seva, el seu raconet. Llavors, clar, ens podem trobar amb espectacles a la plaça del poble per 30 nens al sol i després toquem a l'escenari on abans ha tocat Oques Grasses, per dir-ho. Wow. Llavors, clar, és que és molt variopinto el que fem. I com a músic, recordeu alguna anècdota així que ens pugueu explicar que sigui ben, ben guapa? Eh, de, tant, de tants anys que porteu tocant i de tot el que us ha anat passant durant la vostra trajectòria? Doncs pues mira, te'n podria explicar moltes, Um, I nosaltres sempre expliquem, bueno, sempre diem així com una mica el que ens caracteritza és que venim de molt a baix, no? Nosaltres fa molts anys que fem espectacles i, i llavors, clar, al principi vam començar amb un Fiat Uno, inflant els globus amb el tub d'escap, allò... <laughs> bueno, com una mica tot l'equip de so i tots quatre dintre del cotxe i, i llavors, clar, quan arribàvem als llocs doncs, fins que no ens posàvem dalt de l'escenari a cantar Mm, aixecava amb certes sospites no? <laughs> de qui són aquests quatre replegats que venen aquí, aquí a cantar. I ara per sort ja anem amb furgoneta, cuidem més el, el material, tot això. No? Molt bé. Mm. Doncs uh, eh, ara uh, eh, escoltarem una cançó de, eh, de Ciure Respect i, uh, i, i uh, tornada ens, uh, ens, toca, ens tocarà uh, el primer cançó de la nit. Mm. Avui arribo a l'escola, les cames tinc tremolant. I això no mola, entro i dic hola, ni uns que ja s'estan burlant. La penya que no s'entera, el profe no n'és conscient. Tot sol m'espera a la carretera d'angoixa enmig de la gent. Mama, em sento sol, com un mussol. Si corro lent, sóc un cargol. Si marco gol, colleja el vol. Al final passo del futbol. I em diuen que torni al bressol. Em quedo trist sense consol. Crec que aviat ja perdré el control. Hey! Vols riure de mi? Podem parlar-ho. No em ve de gust? Has d'aguantar-ho. Tu vols que jo passi a parlar-ho? Jo dic stop, tu dius ja paro. Ja paro. Vols posar-te la meva pell? No és fàcil quan et sents el rei. hores deixada d'estar fent bullying. Fins i tot burling, billing, feeling, beijing, meeting, shopping, coaching, all my loving, però no et dediquis al bullying. I en el tema de les bromes són molt bones, però potser no tan adones que podries fer riure totes les persones. Uns són gordos i unes altres són molt mones. Voltes i voltes al mateix sembles un microones. Anem a mirar-nos al mirall, gallina i gall, que no hi ha superhome soroll a tots ens fa tan plomes. No hi ha cors de metall, podem tenir males estones, però podem tenir moments guai, ja vas pillant les zones. Ja vas pillant les zones. de Trap House. Ja pots baixar l'arma, jo vaig desarmat. Millores el karma, ja estem relaxats. Tot el que tu llences és el que rebràs. Tu dius el que penses, doncs pensa en quan m'abraçaràs. Que no ens farem els morts, que tots junts serem més forts. pot, pots posar-te a la meva pell. No és fàcil quan et sents al rei. Sheeran ens tocarà una cançó que es diu Estic nerviós. I com que això dels nervis és una cosa com molt popular, que tothom en té, doncs convidem els nens i les nenes i a tothom qui l'escolti a connectar amb els seus nervis, no? Primer dia de col·le i menjador Estic nerviós, estic nerviós el noi que m'agrada em fa un adiós. Estic nerviós. Això ho podem dir tots, eh? Estic, Estic nerviós. nerviós. A veure, m'ajudeu? Comença l'espectacle, puja el taló. Estic nerviós. Estic, Estic nerviós. Molt bé. I t'he de dir una cosa que ens afecta els dos. Estic, Estic nerviós. Estic nerviós. Ea, ea. No em diguis que m'he de relaxar. Ea, ea, que tinc el dret de poder bramar. Ea, ea, i si tu vols em pots acompanyar. Ea, ea, i els teus nervis on els has posat? Marxem de vacances en avió. Estic nerviós. A veure. Estic nerviós. Molt bé. I en bicicleta de cantó a cantó. Som-hi. Estic nerviós. Estic nerviós. Darrere aquella tanca ai, borda un gos. Estic nerviós. Estic nerviós. I quan em toca parlar, com aquí a la ràdio, ai, davant de tots, estic nerviós, estic nerviós. I ara EA. EA, EA. Molt bé. No em diguis que m'he de relaxar. A veure, ja. EA, EA. I que tinc el dret de poder bramar. Ea, ea. I si tu vols, em pots acompanyar. Ea, ea. I els teus nervis? On els has posat? Buu! Tremenda. Moltes gràcies, eh? A vosaltres. A, a continuació, la Núria Graell ens, ens porta una recomanació que, del llibre del David Vila i Ros. Soc el David Vila i Ros, escriptor d'aquí Sabadell, i us vull recomanar un llibre per nens i nenes. Es tracta d'un àlbum il·lustrat. De fet, és un conte de, de Pere Caldés, el que segurament és el màxim exponent d'aquest gènere al nostre país i un dels referents mundials, sense cap mena de dubte, a l'hora de treballar el conte i el microconte. El que us recomano avui es diu Raspall, és un conte inclòs dins de les seves cròniques de la veritat oculta i N'han sortit diverses edicions com a àlbum il·lustrat. N'hi ha una especialment maca, amb il·lustracions de la Carme Soler Vendrell, i és una història, com totes les de Calders, amb molta fantasia, molta màgia, tot partint de fets aparentment intrascendents, quotidians, però que acaben transformant-se eh, de manera absolutament màgica. Per tant, per nens, per nenes, perquè els el pugueu explicar, o bé si ja saben llegir una miqueta, doncs perquè perquè vagin agafant aquest hàbit tan important de la lectura, jo us recomanaria aquest, aquest conte, Raspall, de Pere Calders, amb il·lustracions de la Carme Soler Vendrell i que va publicar l'editorial Mars. Espero que el gaudiu. Ricard F. Quan Ricard Fernández va decidir abandonar els estudis amb 16 anys, va ser per llançar-se de ple al que li agradava. Després de fundar el seu primer fanzín, Realitat Virtual, comença a treballar en un estudi de dibuixos animats i professor com a dibuixant freelance. I com allò li agrada, publica la seva primera sèrie Les Icariades, amb Toni Termens, i després en solitari Rodríguez. Mentrestant, s'ha convertit en F i no pensa deixar-ho. Crea l'Em Dubin i dona començament a la seva col·laboració amb Virgin Olanyer i Oliver Jubré en la sèrie Qui a hora. Publica llavors Alter Ego, amb Denis Lapierre i Pierre Paul Renders i Gersham, escrit per Regis Autier. Amb el soldat torna a trobar-se amb un col·laborador que aprecia, l'Oliver Jubré, a Le Lombard. En 2014 coneix a Salva Rubio. Apassionats tots dos de la història de l'art i la pintura, els sembla evident que han de treballar junts en un projecte com el de Monet, Nòmada de llum, i, per descomptat, en els quals hauran d'arribar. Eh, bona nit, Ricard. Molt bona nit. Com estàs? Molt bé. Eh, en, en, en, en aquella època pensaves que, que seria Sant? En aquella època. Eh, si refereixes quan era petit... Eh, sí, sí. No pensava que... A veure, jo dibuixava tot el dia això no vol, <laughs> no vol dir que jo pensés que allò podia convertir-se en un ofici. Això va venir a poc a poc i, com, com deia el company abans amb la música, doncs d'una forma natural eh, va acabar convertint-se en, en la meva feina i en la forma de guanyar-me guanyar, de guanyar el pa i les garrofes. Oh. Si em pensava que, era dibuix, que seria dibuixant, jo volia dibuixar, més enllà de que això fos una forma de guanyar-me la vida. En, en quin moment vaig descobrir que t'agradava el dibuix i volies dedicar-te a això? vaig ser-ne conscient, jo diria, que cap a l'adolescència, a la vegada que vaig descobrir que no volia anar... no volia continuar la meva carrera estudiant, no volia continuar a l'escola, que el que m'apassionava era altres coses. El que m'apassionava era dibuixar, el que m'agradava era jugar rol, el que m'agradava era estar amb els amics, llegir còmics, fer còmics, el que m'agradava era la part, sobretot, la part de, de, del lleure de, de la vida però un lleure constructiu, un lleure que, que, que, que t'aporta com a persona i que, i que t'apropa als amics i que, que en certa forma et permet construir una visió de, de la vida. Ens podries explicar què fa concretament un dibuixant? Un dibuixant dibuixa. <laughs> Un dibuixant intenta, intenta explicar el món que l'envolta en lloc d'en paraules amb, amb taques i, i ratlles, bàsicament. Llavors, eh, cadascú amb, amb les eines que té a través del dibuix, com si fos l'escriptura, eh, intenta això representar no el món, sinó la seva visió del món. Per tant, cada dibuixant té un estil absolutament diferent. Eh, has estat molt al corrent de tot el que passa per fer una vinyeta d'actualitat cada dia? Ui, jo no he fet mai una vinyeta d'actualitat cada dia, però considero que sí, més enllà de... He col·laborat amb el diari Ara, a vegades amb, amb vinyetes d'actualitat, però puntualment, eh, però en, en, en tot cas sí, i més enllà que la col·laboració sigui eh, periòdica, cada dia, o sigui més puntual, eh, per, per, aquest, per aquesta feina estar al tanto de tot el que passa al món. Jo sempre dic que per ser autor de cançons, de poesia, de literatura o, o de còmics, un ha de ser una esponja que absorbeixi tot allò que passa al seu voltant, tant siguin les notícies de la tele com, com a vegades les converses que hi ha al bar, a la taula del costat, no? perquè no saps mai d'on poden venir les idees. Com veus el món de la il·lustració? Avui en dia la il·lustració viu un gran boom. Jo suposo que, que internet i tota aquesta era digital um, provoca que consumim molta imatge i per tant fa que hi ha molta, hi ha molta necessitat de la il·lustració. Uh, la fotografia, que era una cosa que havia en cert moment durant el segle XX desbancat el dibuix, la il·lustració i la pintura, uh, avui en dia s'ha democratitzat tant que tots portem una supercàmera de fotos a la butxaca, per tant ha desvaloritzat diguéssim, el poder de la fotografia i això ha permès que el dibuix torni a estar una mica eh, al, al dia i sigui utilitzat per, per, per tot, per mitjans, per la il·lustració infantil està molt en boga avui en dia i jo crec que ostres, sóc incapaç de fer una anàlisi eh, molt, molt, molt gran, però jo crec que si, si hi ha un ofici que pugui tenir futur, perquè també té passat, és el de, és el de dibuixant en, en qualsevol dels seus aspectes, eh? Acostumo a dir, quan faig xerrades a vegades a instituts i escoles, que, que el dibuix és un, com un superpoder, no? Amb el dibuix es pot fer moltes coses, pots ser tatuador, pots ser dissenyador gràfic, pots acabar l'arquitectura, perquè tot el que ens envolta està, està dibuixat. Aquesta taula ha estat dibuixada en algun moment, el carrer ha estat dibuixat en algun moment, això que tenim aquí pintat a la paret ha estat dibuixat, vull dir que moltes coses que ens envolten estan dibuixades i per tant hi ha moltes possibilitats eh, dintre el dibuix, la il·lustració i, i aquests camins artístics. Oh, on trobes la inspiració per als eh, temes dels teus còmics? Els trobo... Eh, els llibres que llegeixo, els trobo a la música que escolto, els trobo al dia a dia, els trobo a les excursions que faig, els trobo als somnis, els trobo a... a, a no, no saps mai d'on pot, pot aparèixer la, la idea. tot, tot, tot, tot, tot el que ens envolta és com un gran caldo, no? Llavors nosaltres ens en servim no? I, i ens en servim doncs, la quantitat que, que volem, llavors el cos digereix aquest caldo i n'aprofita allò que, que considera. Eh, com deia fa un moment, això, ser molt receptiu, ser com una esponja molt gran que intenti absorbir tot, tot el que està al nostre voltant. Ara ve la pregunta bomba Ai. que us, eh, us he adaptat abans i era en, en relació el, el paper de, de seva. Uh ah, -huh. uh, aquesta idea de crear aquesta revista, per què? La idea de la revista, a veure, la idea de la revista ve de... no és original. Uh, Paper de seva és una revista de còmics uh, que intenta posar el, com a subjecte principal la ciutat de Sabadell, és a dir, una revista de còmics local, diguéssim, d'aspiració mundial, eh? no, no tot sigui dit Um, ve d'uns amics meus de la ciutat de Lió, a França, que van fer un projecte molt similar, amb la diferència que allà la cultura i la cultura del còmic i la cultura de la lectura està molt més eh, diguem-ne avançada que aquí està molt més estesa en tot cas uh, i ells van, fa uns anys van desenvolupar un projecte molt similar passa que Lió com dic, és la segona ciutat eh, més gran de França, amb un gran nombre d'autors de còmic i amb moltes llibreries especialitzades, per tant, amb, amb molta capacitat de desenvolupar-se. Eh, quan ho van fer jo vaig dir, hòstia, m'agradaria fer això a Sabadell, però Sabadell és una ciutat més petita, eh, amb menys capacitat i menys estructures, però va quedar allà com l'espina clavada. Jo vaig explicar a un llibreter de la ciutat, en Rafel, de Sabadell Còmics, la tenda de, de còmics d'aquí Sabadell, eh, a ell també li va agradar molt la idea i amb el temps, eh, quan van aparèixer la nova editorial que, que s'encarrega avui en dia del diari Sabadell, els va temptar la idea eh, i van dir, escolta'm, tirem-la endavant. Fem, intentem fer una revista de còmics per explicar Sabadell. Per tant, això seria... Uh, uh, uh, el, el què va aquesta revista, no? Va, va d'això, va, va d'intentar... No, no és una revista que explica la història de Sabadell, és una revista que explica històries de Sabadell. A vegades estan basades en personatges que han existit, a vegades poden explicar anècdotes o fets rellevants de Sabadell, coses importants de la, que, que han sigut història de la ciutat, o a vegades ens trobarem en números futurs amb coses inventades. Uh, en el número 2 uh, eh, avanço que hi ha una petita història que planteja el passeig del futur perquè havíem de, és un tema que havíem de tractar, però tractar-lo des d'un punt de vista simplement d'actualitat eh, ens tallava una mica la, la, les possibilitats i vam dir, ostres, plantegem com podria ser el, el passeig del futur. I llavors un, un dibuixant d'aquí Sabadell, que a més a més ha treballat molt per la revista Espirú de, de Bèlgica, eh, ha fet una història bastant humorística i, i molt, bueno, és molt divertida, ja la veureu quan surti per Sant Joan, que, que intenta retratar el passeig del futur. Uh, D'on tens la inspiració a l'hora de, de, cre de crear un personatge? Moltes vegades o de, o de figures conegudes, a vegades t'intentes imaginar un personatge i busques allò, fas com el càsting ideal i dius quin actor podria fer d'aquest personatge, o a vegades d'amics, no? però tampoc intentant fer una caricatura de, de l'amic, sinó buscant aquells trets que són més interessants, no? I aquell nas, o aquella mirada, o aquella forma de caminar, o aquestes coses. Jordi, Jordi, deixa'm preguntar-li per, per digues, deixa, digues. deixa'm sisplau preguntar-li per la periodicitat de la revista, cada quan surt el paper de ceba? Cada dos mesos està prevista és, que surti. És bimensual, molt sí, bé. Molt sí, bé. sí. Um, ens vam plantejar quin podia ser l'interès de, de treure una revista amb, amb més periodicitat, és a dir, cada mes, ens era molt difícil mantenir el ritme eh, <laughs> perquè no és fàcil una revista, vosaltres ho sabeu que feu ràdio d'una forma <laughs> periòdica i trobar col·laboradors i controlar-ho tot eh, i vam considerar que treure sis números a l'any, a més a més amb dates relativament concretes i particulars vull dir que va sortir per Sant Jordi el número 1 per Sant Joan surt el número 2 Festa Major el 3, Castanyada i Nadal, diguéssim, són dates allò una mica així, sí que ens permet donar una mica més de rellevància a, la, a cada sortida de cada número. Molt bé. Eh, què podem trobar en el Museu del Còmic? A quin Museu del Còmic? Hi havia un projecte a Badalona que està encallat políticament des de fa molts anys. Oh, explica, explica. Sí, hi ha, molta gent hi ha intentat posar mà eh, des del món de la política, de la cultura, de, dels parcs empresarials, etc i està parat perquè com ja sabem la cultura en aquest país, eh, com que no mou diners, doncs no interessa, es va intentar, si se'n permet l'expressió, prostituir, eh, és a dir, eh, dir que en cert moment no fos només el Museu del Còmic, sinó que fos el Museu del Còmic i les Arts, es van aparcant, aparcant, aparcant, i allà està. I nosaltres, bueno, riem per no plorar, <laughs> diguéssim. Yeah. Quin era el teu somni com a, com a dibuixant? El meu somni com a dibuixant, jo diria que eh, en gran manera és el que estic vivint. És a dir, em guanyo la vida fent allò que m'apassiona. Llavors és aquelles coses que diuen que tot i que treballi moltes hores al dia per molts pocs pèmpins, eh, és com pràcticament no treballar. Llavors aquest és el, el meu somni. Molt bé. Estàs orgullós de la teva feina? Estic molt orgullós de la meva feina. Bàsicament perquè, com dic, els pocs pèmpins que guanyo em permeten pagar el lloguer, pagar el menjar dels meus fills, la roba dels meus fills i tots aquells gastos que hi ha, per tant no, no desitjo <laughs> gaire cosa més. Vull dir que poder-me dedicar a això sense gaires entrebancs. Tens un altre hobby a, a, a, part, a part del dibuix? Sí, tinc molts hobbies, però ara mateix eh, un dels que ocupa més temps a la meva vida eh, d'una forma relativa, eh? és la música també. Toco en un grup de, de, de punk, de, de rock sorollós, diguem-ne, que amb un grup d'amics amb els amb els que fa molts anys que toquem. Abans tenim un grup que ens dèiem Cefa i ara n'hem fet un grup fa, fa un parell d'anys que ens diem Misèria i anar a ensejar cada dijous a, eh, a fer soroll per mi és la meva gimnàsia mental em permet sortir una mica de, de tot allò, de la feina, de, de tot plegat. Eh, eh, acabem l'última pregunta. Quin consell donaries als joves que van ser dibuixants? Que dibuixin? Sí. sí. Uh, per, per, per aprendre a anar en bicicleta i saber anar molt en bicicleta cal, cal anar moltes hores en bicicleta per tant, sempre ho dic hi ha moltes escoles, hi ha eh, batxillerats artístics i aquestes coses que segurament són molt interessants eh, jo considero que, són, que el dibuix que el dibuix és una feina que s'aprèn fent-la. Uh, jo vaig començar, jo vaig passar del fanzine, del món més underground al món més professional directament. Vaig deixar de fer un fanzine, vaig firmar un contracte per un àlbum europeu i, uh, i, i és com m'he pres la feina, és fent-la. Llavors jo el que considero és, escolta'm, t'agrada fer això, el que sigui, en aquest cas dibuixar, fes-ho, fes-ho, et diverteix, tu passes bé, ets capaç d'estar hores i hores i hores, fes-ho, passa-t'ho bé. Doncs moltes gràcies, eh, Ricard. Moltes gràcies a tu. Pel teu interès. I a vosaltres. I ara escoltarem la cançó, eh, cançó de Ciura Gentilíssim. Entrem tots a la nau, agafem-nos les mans, si us plau. Seguim sent quatre aventurers, però avui hi ha algú que importa més. Els números que van baixant, estic nerviós. I tu? No tant. El 3, el 2 i l'1 ja hi som ens fem petits en un segon. La sensació de ser minúscul se m'ha congelat un múscul, però ara ja podem entrar a descobrir el cos humà. Ara podrem entendre aquest ésser tan tendre. Si voleu pujar a bord, Comença el viatge interior. Cap endins, cap endins, cap endins, ben junts. és ben bona. Uh, bona nit, Àngel. Uh, uh, bueno, uh, ara ve la, la sessió del meu amica Àngel, que, la, que és la recomanació del llibre i que avui ens porta llibres de Robert Dahl. Sí, avui, de fet, en comptes de parlar d'un sol llibre, eh, volia parlar d'un autor, d'acord? Eh, en Roald Dahl és un eh, escriptor que va néixer al principi del segle passat a Anglaterra, <clears throat> tot i que té orígens noruecs, i que eh, va tenir una vida, una infància una mica peculiar, una mica curiosa, eh, criant-se en, en escoles d'aquestes privades angleses que, que no permetien gaire el, el, el sortir-te del, dels patrons establerts no? de l'època. I eh, després de gran va, va viatjar molt, va estar a l'Àfrica, va estar a la Segona Guerra Mundial, i eh, tot això el va portar a inspirar-se per escriure <clears throat> un seguit de novel·les, que de fet, perquè a veure, és un, és un, és un escriptor que el, el que li agradi llegir jo crec que ja tothom el coneix, i si no el coneixes pels llibres eh, segur que a tothom li sona pues, eh, Charlie la fàbrica de xocolata o Matilda, no? Són, són, són històries que si no les has llegides com a mínim saps que han passat pel cinema i la gent també les coneix. Llavors, eh, a mi em va enganxar des de petit, crec que vaig començar a llegir-lo que tenia 7 o 8 anys, eh, però la veritat és que encara a dia d'avui el puc llegir i el segueixo gaudint. És dir que és un autor que realment és per totes les edats. I té, llibres o té històries eh, bueno, per mai nada, no? Eh, no sé, a mi, per exemple, és això. Un, crec que el primer que vaig llegir va ser el de Charlie la fàbrica de xocolata, que em va encantar. No sé si coneixes la història, Jordi, tu, de, de Charlie la fàbrica de xocolata o no? Sí, una mica, no molt, però una mica sí, sé de què va. Bueno, bueno, hi, ha una, hi ha una pel·li del Tim Burton que és de, bueno, de 4 o 5 anys o, bueno, o 8 o 10 <laughs> però bueno, que està, que està bastant xula però el llibre és eh, super recomanable. Eh, a mi em va encantar. Després recordo que més endavant també vaig llegir el de Les Bruixes, eh, que també té una adaptació eh, cinematogràfica molt, molt xula, eh, que per cert diuen que faran un remake també amb la, amb la Hathaway fent de, Rina de les bruixes. És un llibre que a mi em va encantar, ja de petit. La pel·lícula també és molt, és molt divertida, eh, amb l'Angélica Houston, molt xula. Uh, va escriure també Matilda, uh, que sonarà també hi ha una adaptació cinematogràfica de, de, del llibre, que és d'una nena uh, que va, bueno, tots pares una mica desastres i va a una escola també amb, amb una directora molt, molt dolentota i la nena té poder, uh, és molt, molt xula també. Uh, hi havia um, a James i el, i el préssec gegant, vale? però de fet uh, té més històries, uh, perquè això és el que té per mainada, però si hi ha algun pare escoltant, també té històries per adults. De fet, no fa pas gaire eh, han tret eh, una antologia de contes per adults de, de Roald Dahl, eh, que és Cuentos Completos, que són totes les seves, eh, totes les seves històries, i són històries per adults també que són, eh, que són molt i molt eh, recomanables. Jo tot just me l'estic llegint ara, eh? n'he llegit eh, dos o tres, tot just, són, són contes per adults, i, i valen molt, molt la pena. Per tant, eh, avui en comptes de recomanar eh, un compte en concret, eh, preferia bueno, recomanar un, eh, un autor, ja que havíem passat el, el Sant Jordi, eh, i podeu recomanar no una història, sinó molta. Vale? I per tots els mm, bueno, nois, noies que ens puguin estar escoltant, eh, de debò, qualsevol conte o qualsevol llibre de, de, de Roald Dahl és molt, molt xulo. Uh, jo els vaig llegir tots en català, crec que pràcticament tot el que ha escrit uh, està en català, alguna editorial en, en català sempre trobes. Uh, Charlie la fàbrica de xocolata, Les bruixes, El meu amic gegant, uh, és un llibre també preciós, a mi em va encantar, més és tot superfantasiós, uh, realment estimula moltíssim la imaginació i té un sentit de l'humor i una manera d'escriure que, que jo crec que enganxa i li agrada, i li agrada a tothom. Per tant, eh, i us el recomano eh, a tots. I ja t'ho dic, no només per nens, sinó també per adults, perquè els contes adults de, del rol el tenen un sentit de l'humor àcid eh, bastant divertit. Eh, llavors, eh, bueno, us el recomano a tots. Doncs eh, eh, moltes gràcies, Àngel, per, per la teva recomanació i que ens trobem a, eh, en el següent programa, d'acord? ¿vale? D'acord, Jordi, moltes gràcies a tu. Adéu, bona nit. Bona nit. Adeu. Uh, ens, ens podeu eh, seguir a, a radiotema.cat eh, i uh, uh, posem una, can una cançó de Xiula uh, que es diu T'estimo bastant. Mm. Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirat. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser sembla una propietat. les faves ja em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu? Avui prou. prou. ferides són regals després d'haver-te les curat. I si ploro cada llàgrima que regui la terra del demà i que creixin alegries i somriures i tornem a començar. festes que, que hem, mm, per, per acabar, uh, donar les gràcies a, a, al Ricard i al grup de Xiula. Moltes, moltes gràcies, gràcies a vosaltres. I gràcies, Ricard. I a, i, a, i a nostre equip tècnic, Ricky Riqui, i també a, a, a l'Isma. I per, a, per acabar aquesta festassa, festassa, a, a, a, a Grup Lliure ens, toca, ens tocarà l'última ca, cançó de, del programa d'avui. Moltes gràcies i que espero que us hagi agradat. Bona nit. Bona nit, gràcies per convidar-nos. Uh, pues, mm, improvisaré, bueno, improvisaré. Anava a cantar T'estimo bastant, de fet, perquè és una cançó doncs, que es pot cantar així bastant ben directa, però cantaré la cançó Benvinguts, que la teníem aquí posada, és una cançó que es canta quan es comença un espectacle, una festa, i jo la cantaré al final, vale? Clar que sí. Perfecte. Arribem a un nou lloc amb cares noves i una plaça ben guarnida per l'ocasió Arribem contents amb les maletes que hem anat omplint de tants moments voltant pel món. Una carretera llarga i una furgoneta blanca, quatre músics que van cantant al vent. La canalla que es prepara i les famílies ben posades tot a punt per l'esdeveniment. Benvinguts petits i grans, els que ja hi éreu. Acabeu d'arribar, acabeu d'arribar, la festa és a punt de començar. I aquí ve xiula, xiula, amb ganes de ballar. Pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, i ara pa, trama, trama. És hora de marxar.